Raidījums Kristīti un Sūtīti. Kā baznīca pilda Kristus pavēli sludināt evaņģēliju līdz pat zemes robežām? Kur ir tās robežas? Kur beidzas mūsu ieinteresētība un informētība, rūpes un solidaritāte, lūkšana un sludināšana? Raidījums par misijām pasaulē. Lai top slavēts Jēzus Kristus, Jā, raidījums, ko gatavo pāvesta misiju darbu Latvijā, priestaris Rihards Rasnacis. Sveic jūs no rādījuma arī studijas. Un sagādināt, ka mēs esam jubilējas gadā, un jubilējas gadā baznīca piedāvā jubilējas gan dažādām profesionālajām, varētu tā, grupām, tad arī visi mūsu jubilē jauniešiem, jubilē ģimenēm. Un, un tik tikko uh, Romā tika svinēta uh, sociālo komunikāciju darbinieku jubilēja. Jeb, uh, īsumā vienkārši saka komunikāciju jubilēja. Tātad um, bija pulcējušies Romā no nu, tie, kas strādā gan baznīcas uh, mēdījos, uh, Tātad baznīcas arī struktūrās, kas ir atbildīgie par komunikāciju, par sabiedriskajām attiecībām. Un tāpat arī bija pulcējušies pārstāvi no laicīgajiem mēdījiem, kas uh, atspoguļo no to, kas uh, notiek vispār pasaulē, un tā skaitā arī baznīcā. Un tā bija iespēja arī ieklausīties, ko pāvis saka, un uh, viņš daudz runā par to, lai mēdī uh, nu, izskaustu agresiju, uh, un lai nu, cilvēku starpā nu, mēs būtu par cerības un uh, miera nesējiem. Un, lūk, eh, tā kā šī bija tāda aktualitāte visā baznīcā un īpaši jau Romā, tad um, um vēlos arī tieši misiju kontekstā runāt par uh, komunikācijām, par uh, informācijas apmaiņu, jo arī uh, pāvesta misiju darbu, viens no pamatu uzdevumiem ir informēt par to, eh, ko dara misionāri. Tātad ne tikai nodarboties ar konkrēto misiju darbu, bet arī informēt par to. Un, eh, jā, ir baznīcā izveidot speciāla ziņu aģentūra, kas eh, apkopo informāciju no misiju zemēm, vai arī visu to, kas ir saistīts ar misionāru darbību vai arī misionāru formāciju. Un, uh, jā, šo aģentūru sauc Fides. Uh, agencija Fides. Uh, Biežāk to agencijā itāļu valodā saka, tātad ziņu aģentūra. Un Fides nāk no latīņu valodas vārds, kas nozīmē ticība – Vincent, nu, jā, gatavojoties uh, stāstīt par šo Fides aģentūru, jo internetā viņu var atrast vienkārši fides.org. Bet ļoti uzmanīgi, iespējams, ka jums uh, esot Latvijā, uh, internetu meklētājs piedāvās arī apskatīties Fides LV. Un interesanti, jā, ka ir šāda lapa Fides LV, un uh, tā piedara kādai firmai, kas nodarbojās ar uh, tekstilu izstrādājumiem. <coughs> Man šķiet droši vien, ka tur arī uh, pie firmas dibināšanas ir bijuši kādi ticīgi cilvēki, ir izvēlējušies šādu nosaukumu savam uh, uzņēmumam. Bet uh, ziņu aģentūrai šis nosaukums Fides uh, ir uh, izvēlēts jau 1927. gadā, un uh, Tātad tā ir viena no uh, četru uh, pāvesta misiju darbu uh, nu, tādām aktivitātēm, jo esmu jau stāstījis iepriekšējos raidījumos, ka pāvesta misiju darbi, ja pie tā sauktās pontifikālās misiju apvienības ir četras. Un uh, uh, viena no tām, kas saucās ticības izplatīšanas apvienība, um, kā es uh, viņu sauc par uh, ticības propagandas uh, apvienību, ja gribētu tulkot svešvārdā, un uh, lūk, jau um, 20. gadsimta, tātad 20. gados, uh, sapratu, ka ir nu, vajadzīga speciāla tāda aģentūra, uh, kas informē um, par uh, misionāru darbību un arī par to, kas viņiem būtu vajadzīgs, kādu atbalstu viņi varētu saņemt. Un, um, tātad, baznīca saprat, ka arī ar preses starpniecību vajag palielināt izpratni par misijām uh, visai dieva tautai, un arī būtu nolūks rosināt misionāru sadarbību, un, um, lai būtu tāda garīgā kopība – un arī varētu veicināt materiālo resursu apmaiņu. Tāpēc e, šai aģentūrai Fides bija jānodrošina jaunākās ziņas un arī attēli, um, lai ne tikai nu, publicētu nu, kādas, kādas konkrētās misionārās uh, apvienības vai nu, dažādu kongregāciju e, izdevumos, jo esam ir daudz tādu misionāru um, klosteru, jeb eh, kongregāciju, Protams, arī viņiem pašiem ir savi izdevumi, eh, savi kādi mēdīji, ar kuru starpniecību viņa vēlās eh, pastāstīt par savu darbu, bet ir jābūt kādam arī tādam neitrālam, kas runā ne tikai par vienas kongregācijas vai vienas kopienas pienesumu misijās, bet kas stāsta par visas baznīcas misiju. Un, uh, aģentūrai Fides uzticētie uzdevumi bija arī sagatavot pētījumus par misiju situāciju un uh, arī reliģiskiem un sociālajiem jautājumiem misiju teritorijās. Un, uh, šī apvienība uh, de propaganda Fide, uh, ticības izplatīšanas uh, apvienība, apstiprināja lēmumu un informēja baznīcas eh, vadību, um, ka tātad tiek dibināta šī aģentūra. Un, um, eh, varētu teikt, ka šī aģentūra sāka darbību arī viena tāda slavena uh, misionāra un arī misiju aizbildņa svētā Franciska Ksavera uh, svētkos 3. decembrī. Un, uh, Pāvests Pīs 11 svētīja šo uh, Fides uh, jeb, mm, nu, misiju ziņu aģentūras uh, projektu. Un kopš jau pirmsākumiem tas ir kļuvis par tādu mm, lielisku centru um, informācijas vākšanai un sagatavošanai par misionāru pasauli, izmantojot jaunākās ziņas. Uh, nu, tagad arī gan foto, gan arī uh, E, video. E, un, e, pirms otrā pasaules kara aptuveni 2000 nu, biļetenu un žurnālu visā pasaulē sniedz ziņas, kuras viņas, viņas mēlās tieši no uh, Fides ziņu aģentūras. Tad, uh, pēc pirmajiem izdevumiem angļu, uh, franču un poļu valodā uh, Eh, sekoja izdevums arī itāļu, spāņu un vācu valodā. Protams, līdz ar interneta parādīšanos, līdz ar eh, no, nu, tehnoloģiju pilnveidošanos, eh, ko tātad ir iespējas tādas nu, tūlītējas komunikācijas iespējas, um, tika atvērta arī nu, interneta vietnie, portāls uh, Fides uh, ar paplašinājumu org. Un tātad šī ziņu aģentūra internetā darbojas jau kopš 1998. gada. Un, um, un ziņas par misionāru darbību ir šajā vietnē um, pieejamas nu, ne tikai uh, Um, angļu un uh, itāļu valodā. Tā kā šī uh, aģentūra atrodas Romā, tātad skaidrs, ka uh, ziņas tiek uh, apkopotas arī itāļu valodā. Un savukārt angļu valoda, kas tā ir kļūso par tādu starptautisku uh, saziņas valodu. Tad, uh, um, izmā um, jau uh, no pašiem sākumiem arī ķīniešu valodā tiek sniegt ziņas par eh, misiju darbu šajā eh, Fides eh, ziņu aģentūras portālā. Un vēlāk, jau 2002. gadā pievienojās portugāļu valoda, tad 2008. gadā arī arābu valodā tātad ir pieejams šis portāls. Un vēlāk aģentūra atteicās no drukātā izdevuma – jo kad ir daudz grūtāk eh, operatīvi eh, pastāstīt kādas ziņas, eh, ja mēs gribam aizsniegt visu pasauli, tad ar drukātīm no nu, izdevumiem tas ir daudz grūtāk. Un pašlaik aģentūra ir pilnībā tikai tiešaistē, un tā gatavo ziņas astoņās valodās. Tātad visi raksti, uh, visas ziņas eh, vienlaicīgi pieejamas astoņās valodās. Ziņas, ko eh, aģentūra Fides izplatīja vairāk nekā 80 gadu darbības laikā, ir arī tāds, nu, var teikt, dokuments par evanģelizācijas darbu daudzu jauno baznīcu eh, dzimšanai un attīstībai izšķirošajos laikos – Un, um, ir, um, šī aģentūra darbojusies uh, arī dažādos pētījumos, un um, ir izdots tāds ceļvedis 1950. gadā ar nosaukumu Katoļu misijas. Um, fotogrāfija arhīvs uh, tika apturēts 1970. gadā, un uh, nu, tagad lielā mērā tas ir digitalizēts un vairs netiek vāktas um, nu, fotogrāfijas um, kasam, um, papīra formātā, bet tikai digitāli. Un, um, ir arī digitalizētas šīs senās fotogrāfijas, un ir apmēram 10 tūkstoši fotogrāfiju, kas veido nenovērtēju misionāru mantojumu – jo īpaši vecākā daļa, kas dokumentē katoļu misiju vēsturi. Un uh, nesenajā eh, aģentūras Fides reorganizācijā centrālais punkts, kas ir bijis ikviena lēmuma pamatā, ir bijis no, nu, sasniegt tos mērķus, kuru dēļ Fides tika izveidota. Un, uh, tad, uh, Tas nozīmē izplatīt ziņas par misiju adgentes. Eh, misiju adgentes eh, no latiņu valodas lūkojas misija pie, ehm, pie tautām, pie pagāniem. Un, un ehm, šīs te, ziņas, kas skar nu, visdažādākos aspektus. Eh, tā skaitā tiek aptvērts arī starpreliģiju dialogs, visas cilvēces attīstība, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras aspektos, misionāru sadarbības starp baznīcām, un uzmanīgi tiek pievērsta arī reliģijas brīvības uh, jautājumam. Un, uh, protams, arī īpaši tiek apskatīti uh, svētā tēva, pāvesta, um, um, apustuliskie ceļojumi un arī um, nu, maģistērijas, proti, mācība par misijām. Tagad piedāvāšu iepazīties ar piesim, vienu ziņu, ko ir nopublicējusi šī aģentūra. Un iet, Um, mm. Stāsts būs par eh, Āfriku, par eh, Gabonu, eh, kur ir nodoms izveidot katoļu universitāti. Tad, Adentūra Fides ziņo, ka um, Svētais Krēsls ir interesēts piedāvāt Gabonas jauniešiem izglītības alternatīvu profesionālajām un eh, akadēmiskajām universitātes studijām. To paziņoja apustuliskais nuncijs Kongo republikā un Gabonā, eh, bīskaps eh, Javiers Herrera Korona. Viņš arī apstiprināja projektu par Katoļu universitātes celtniecību Gabonā. Debates par šīs akadēmiskās institūcijas izveidi turpinās jau vairākus mēnešus. 2024. gada aprīlī projekts tika um, nu, izskatīts augstākās izglītības ministra un arī Spānijas vēstnieka Gabonā uh, sanāksmēs. Šis priekšlikums tika atkārtoti apstiprināts uh, nesenajā apustuliskajā nuncija un uh, pārejas perioda prezidenta Brisa Oligoja Goēma tikšanās reizē, kurš paudis atbalstu iniciatīvas virzībai uz priekšu. Jaunā katoļu universitāte, kā ziņo, ziņo aģentūra Fides, ir daļa no Gabonas varas iestāžu mērķa stiprināt valsts izglītības sistēmu saskaņā ar strateģiskiem projektiem, piemēram, digitālās un rūpnieciskās eh, tehnopolas izveidi Librevillā. Šī iniciatīva ir daļa no 2024. gada novembrī aizsāktās stratēģijas digitālā gabona, kuras mērķis ir veicināt digitālo transformāciju kā attīstības virzītāju spēku, radot tai labvēlīgu vidi. Reģionā jau ir līdzīgu institūciju precedenti – Piemēram, Centrālā Afrikas Katoļu Universitāte Juandē, eh, tas ir Kamerūnā, eh, kas tika izveidota 1989. gadā, noslēdzot vienošanos starp Svēto krēslu un Kamerūnas eh, valdību. Un, um, šī universitāte ir paplašinājusi savu klātbūtni arī citās reģiona valstīs, piemēram, Kongo Republikā un Čadā. Tāpat Kongo Demokrātiskajā republikā ir uh, uh, katoļu, uh, Kongo katoļu universitāte, kas dibināta 1987. gadā. Par to uh, arī ir uh, jau agrāk rakstījusi uh, ziņu aģentūra um, Fides. Nu, piemēram, tāda bija viena no šīs ziņu aģentūras sagatavotām ziņām. Uh, lai iepazītos ar vēl citām ziņām, uh, pirms uh, lai izskan dziesma. Gaiša uguns! gaiša uguns deg, mīlas uguns deg. Gaiša uguns, gaiša uguns deg, mīlas uguns deg. Varu ticēt, varu ticēt tai, gaiša uguns sirdī man. Varu ticēt, varu ticēt tai mīlas un, un sirdī man pāri pasaules ceļiem pārlidoju, atrodot viens lāpes. Cerību es tevi nezaudēju, gaišā uguns tu, kungs Jēzu, mīlas uguns tu, gaišā uguns. Mīlestīša ugunsdēļ, mīles ugunsdēļ. Varu ticēt, varu ticēt tai, gaiša uguns sirdī man. Varu ticēt, varu ticēt tai, mīles uguns sirdī man. Pāri pasaules ceļ. cerību es tevi nezaudēju, gaišā uguns tu, kungs Jēzu, mīlas uguns tu, kungs Jēzu, gaišā uguns tu, kungs Jēzu, mīlas uguns tu, kungs Jēzu. mīlas uguns dēļ. Varu ticēt, varu ticēt tai, gaišā uguns sirdī man. Varu ticēt, varu ticēt tai, mīlas uguns sirdī man. Skan raidījums. Uh kristīti un uh, uh, sūtīti. Uh, šo raidījumu vada priesteris Rihards Rasnacis, pāvesta misiju darba direktors Latvijā. Un tā kā pagājušajā nedēļas nogalē Romā tika svinēta komunikāciju jubilēja, tad uh, šodien vēlējos iepazīstināt ar uh, nu, komunikācijas instrumentiem misijās. Un, Vatikāns, eh, mēs zinām, ir slavens gan ar savu Vatikānu radio, gan tagad, eh, vismā, eh, gan radio, gan viss video tiešaides, viss, kas saistīts ar mēdījiem, tiek apkopots tādā vienā kopējā struktūrā, kas sauc Vatikāna mēdījiem, bet ir arī vēl atsevišķas visam, ziņu aģentūras kā Fides, un šo ziņu aģentūru Um, aprūpē to uztur uh, pāvesta misiju darbi, un uh, šī ziņu aģentūra nu, varbūt tieši ar ziņām par uh, misionāru darbu, par notiekošo misiju teritorijās, un arī piedalās kādos pētījumos par misijām. Lūk, stāstīju, ka šī ziņu aģentūra darbojas no 1927. gada, Eh, internetā vietne Fides.org ir pieejama astoņās valodās. Un eh, jau iepazīstināju ar eh, vienu ziņu par jaunas katoļu universitātes tapšanu Āfrikā. Tad vēl viena ziņa, kas pavisam nesen ir nopublicēta, ir pār uh, Dienvidkoreju, tātad pār uh, Āzijas kontinentu. Un uh, eh, Seulas arhiodiacēzē nākotnē būs tūkstots priestaru. Lai gan uh, kopumā aicinājums skaits ir samazinājies. Es domāju, īpaši mums Seula interesē tāpēc, ka nākamās pasaules jauniešu dienas notiks uh, Korejā, Seulā. Ka, uh, Līdz ar 26 diakonu ordināciju, kas notiks 7. februārī Seulas eh, katedrālē, priesteru garīdznieku eh, skaits Seulas arhidiecēzē palielināsies no pašreizējiem 974 līdz tieši tūkstotim eh, priesteru, kas ietver arī, protams, reliģiskos ordeņus. Svinību tēma būs no svētiem rakstiem, turiet savā starpā tādu pašu attieksmi, kādu jums ir Kristū Jēzu. Ordinācijas eh, rituālu vadīs arhibīskaps eh, Pīters eh, Čungs Sūn Taiks, un tajā piedalīsies 25 diakoni no diecēzes un viens no semināra Redemptoris Mater. Starp jaunajiem priesteriem ir arī otrais nedzerdīgais priesteris Korejas katoļu baznīcā. 18 gadus pēc tēva Parka Minseo diakons Kims eh, Dungjuns strādās īpaši nedzirdīgo kalpošanā. Starp kurioziem saskaņā ar eh, Seulas arhidiecēzes preses biroja informāciju ir arī vēl divi jauni priesteri, kas nāk no vienas ģimenes ar diviem citiem šiem uh, eh, priesteriem. Tad, tad uh, tie ir um, uh, jaunākie brāļi, uh, proti, um, nu, tad saka, būs uh, uh, priesteri viens otru varēja saukt par brāli, ne tikai tāpēc, ka viņi ir uh, vienoti priesterībā, bet viņi patiešām ir brāļi. Um, uh, Lai gan priesteru skaits Seulā ir sasniedzis uh, tūkstošu atzīmi, Korejas katoļu baznīca turpina uztraukties par vispārējo priesterības aicinājumu samazināšanos, kas ir daudzdimensionāla parādība, kurai ir vairāk iemeslu. Saskaņā ar uh, evanģelizācijas dikastēriju 2013. gadā uh, dažādās Korejas baznīcas diecēzēs kopumā bija 1264 priesterības kandidāti. Desmit gadus vēlāk, 2023. Eh, gadā, bija 790 semināristu, kas ir samazinājums par aptuveni 40% desmit gadu laikā. Aplūkojot kristīto katoļu skaitu, Korejas biskupu konferences oficiālā statistika liecina, ka kristīti bērni vecumā no līdz četriem gadiem veido tikai 1,8% no Korejas iedzīvotājiem. Un vecuma grupā no 5 līdz 9 gadiem tie ir 4%, vecuma grupā no 10 līdz 14 gadiem tie ir jau 5,8% no kopējā Korejas iedzīvotāju skaita. Salīdzinot eh, šos skaitļus ar vispārējo skaitli, kurā teikts, ka katoļi Korejā veido 11,5% no kopējā iedzīvotāju skaita, ir skaidrs, ka katoļu skaits eh, paauģu gaitā samazinās. Šeit parādās arī vispārējās demogrāfiskās lejupslīdes fenomens, jo dzimstības līmenis Dienvidkorejā ir viens no zemākajiem pasaulē – 2023. gadā tas ir nu, šis koeficients ir 0,72. Tikmēr Korejas sabiedrība ir konkurētspējīga uz sniegumu un patērētājiem orientēta, tāpēc jauniešiem šķiet ar vien mazāk laika iekšējiem meklējumiem un eh, tādai eh, nu, pārpasaulīgajai dimensijai. Lūk, šī bija vēl viena informācija no ziņu aģentūras Fides. Ja arī jums e, pašiem šķiet interesanti šādas ziņas, tad e, varat tās lasīt kādā no astoņām valodām e, internetu vietnē fides.org vai arī klausīties raidījumu Kristīt un Sūtīt, kur arī pa laikam Eh, kādas eh, ziņas eh, tiks pastāstītas. Bet šodien no jums atvados, kopā raidījumā Kristīna Sūtīta bija priesteris Rihards Rasnacis. Tas bija pāvesta misiju darbu Latvijā raidījums Kristīte un Sūtīte. Vai nebūtu forši piedalīties baznīcas misijā ar savu ziedojumu? Domāju, ka jā. Izmanto iespēju ziedot Rādio Marija Latvija. Informācija rml.lv.